بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu والتين والزيتون na hapa kwa tini na zaituni wa turi sinin na kwa mlima wa Sinai wa hadha albaladi alamin na kwa mji huu wenye amani laqad khalaqna al-insana fi biahsani taqwim, bila shaka tumemumba mtu kwa umbo lililo bora kabisa. Thumma radadnahu asfala safilin, kisha tukamrudisha kuwa chini kuliko walio chini. Illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun lakini wale walioamini na wakatenda mema hao watapata ujira usiokwisha. Fama yukadhibuka ba'du biddin, basi ni kipi baadaye kitachokukadhibishia malipo? Alaysa Allahu biahkamil hakimin, kwani Mwenyezi Mungu si mwadilifu kuliko mahakimu wote? Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Surat At-Tin imeteremka Makka. Mwenyezi Mungu anaapa katika sura hii kwa matunda mawili yenye baraka na pahala pawili pazuri ya kwamba yeye hakika amemuumba mtu kwa njia kunjufu kabisa kwa kumkamilishia akili na uwezo wa kutaka na kutotaka na mengineyo katika sifa za ukamilifu. Kisha aya zikataja kuwa mtu hakusimama kwa mujibu wa alivyoumbiwa bali akateremka kwa daraja mpaka akawa wa chini kabisa isipokuwa walioamini na wakatenda mema kati yao. Hao Mwenyezi Mungu amewakunjulia vipawa kisha sura imewageukia kuwakemea wanaokadhibisha kufufuliwa baada ya kudhihiri dalili zote za uwezo wa Mwenyezi Mungu na habari za hikma yake. Na apa kwa tini na zaituni kwa baraka zao na ubora wa manufaa yao na kwa mlima ambao juu yake ndio Mwenyezi Mungu alimsemeza Musa na kwa huu mji mtukufu wa Maka ambao wanaushuhudia utukufu wake mwenye kwenda uzuru na anapata amani mwenye kuingia. Kwa hakika bila shaka yoyote sisi tumemuumba mtu amesimama sawa kwa umbo bora kabisa iliyonyoka na akasifika kwa sifa nzuri kabisa. Kisha tukamteremsha cheo mpaka kawa ni wa chini kabisa katika hao walio chini kwa kuacha kufanya wajibu hayo tuliyomwambia Lakini walioamini na wakatenda vitendo vyema, hao basi watapata ujira usiokakatikia wala kuwapungukia. Basi kitu gani kinachokupelekea kukadhibisha kufufuliwa na kulipwa baada ya kuwekwa wazi uweza wetu hayo? Kwani Mwenyezi Mungu aliyetenda hayo tuliyokueleza si mwadilifu kuliko mahakimu wote kwa kufanya na kupanga?